Pradžios knyga 16 skyrius. Abromo žmona Saraja neturėjo vaikų. Ji turėjo egiptietę tarnaitę vardu Hagarą. Saraja tarė Abromui, viešpats nedavė man vaikų gimdyti. Prašau, eik pas mano tarnaitę, galbūt per ją aš turėsiu vaikų. Abromas paklausęs Rajos. Abromui išgyvenus dešimt metų Kanano šalyje, Saraja, Abromo žmona, savo tarnaitę egiptietę Hagarą, davė savo vyrui Abromui už žmoną. Jis įėjo pas Hagarą ir jį pastojo. Hagara, pastojusi, su panika ėmė žiūrėti į savo valdovę. Tada Saraja tarė Abromui, širdgėlą, kurią turiu, tegula ant tavęs. Aš pati daviau savo tarnaitę tau į glėbį, tačiau ji, pasijutusi neščia, su panika ėmė žiūrėti į mane. Viešpas tebūna teisėjas tarp manęs ir tavęs. Abromas tarė Sarajai, tavo tarnaitė yra tavo rankose, elki su ją kaip tau patinka. Kai Saraja ėmė ją spausti, ta pabėgo. Viešpatės angelas, radęs ją prie vandens šaltinio dikumoje, prie kelio į Šūrą, tarė. Hagara, Sarajos tarnaitė, iš kur atėjai ir kur eini? Ji atsakė, bėgu nuo savo valdovės Sarajos. Viešpatės angelas įtarė, sugrįžk pas savo valdovę ir nusižemink prieš ją aš taip padauginsiu tavo palikuonės, kad jų net suskaičiuoti nebus galima. Štai, tu esi neščia ir pagimdysi sūnų, tu jį pavadinsi Izmaeliu, nes viešpats išgirdo apie tavo priespaudą. Tavo sūnus gyvens kaip lukinis asilas, jis bus prieš visus ir visi prieš jį. Jis gyvens šalia savo brolių ir viešpatį, kuris su ją kalbėjo. Hagarą pavadino, tu esi Dievas, kuris mane matai. Nes jis sakė, aš tikrai mačiau Dievą, kuris mato mane. Todėl tą šulinį pavadino Lahai Roijų. Jis yra tarp Kadešo ir Beredo. Hagara pagimdė Abromui sūnų. Abromas pavadino jį vardu Izmaelis. Abromui buvo 86 metai, kai Hagara pagimdė jam sūnų.